Auscultu cae ripetu. Porzio naudec hoc. Lernantoi resignis dum tuta monato. Complete pri uso de posttelefono. Montrigis che ili movigis primulte, cae interagadis con siai amicoi dimancion la horo sciovigis antauen. Ni devas vecigi nun iom pli frue. Ni tiel ricevos taglumon pli longe. Sed ciuni profitos de tiu hor shangio. Se oni ne vivas lau firma horaro, ja eblas neglecti la tutan aferon. Vesperae programoi ocasas pli frue. Sed giù ni besonas vesperan taglumon? Ideo unue nur estas en cerbo. Gi iom post iom farigas realo sed ofte ideoi provocas envion. Ne estas facile vencigi ideon. Mi tial decidis intense labori. Regule mi nun publicigas versagioin. Ne eblas ignori citiun novigon. Se ciu semaine aperas porzio. La filosofio demandas pri vero. La vero ne estas facile trovebla. Disputoi tre ofte ne trovas la solvon. Ni estu modestai en niai pretendoi. Scienza progresso ia daure ocasas. Cai tiel ni solvas tre urgain problemoin. Razia pensado, nin gvidu antauen. Per pazzo cae amo, ni trovas felicion. Dum pasco, la pastroi en siai predicoi, esprimas la gioion pri Cristo vivanta. La tuta etoso do estas tregaia. Per scherzoi la pastroi ridigas credantoin. Si iras promeni cun sia hundeto. Cai tiu promeno ja estas necessa. La hundo ja devas demeti fecajon, cae devas movigi en fresha aero. Concerno transprenis malnovan firmaon. Gi estis valora, cun bonai productoi. Sed mancis la mono por grandai investoi cae tiui necessis por plua crescado. Dum vivan membretson aciris clubano. Li pagis por tio suffice da mono. Li estis activa, cae faris tre multe, cae ciam subtenis aliaen clubanoin. la nesupereble stultega statestro, provocis militoin anstatau pazigi. La alianzanoin li neplu consultis, cae tiel detruis longiarein rilatoin. Anstatau ordigi, li creis chaoson, li agas zigzage, do necalculeble. calculable eble li estas iam iom frenesa? non li ai el diroi ne estas credindai ni havas ia lingvon por monda compreno gi estas trebela ia prescau musica gi creas mem fidon cae cor amicetson. Gi estas por ciui la lingvo de pazzo. Ja indas reciti citiuin versajoin, char ili en havas spiriton de pazzo. Vi ne nur parolos, sed sentos cor varmon vi povas esperi che cio bonigios. Ne temas tut simple pri lingvo lernado. Gi estas valora por monda culturo. Ni laudu la lingvon, cae gian creinton. Ni estas felicae pro tiu donatso.